25 skirsnis Vytauto bažnyčių fundacijas gavo mozūrų bajorų kolonizuojama Palenkį, Drohičinę, Gonionzėje, atsirado jos ir rusų žemėse, Vitepske, Pinske, Valkoveiske, Brastoje, Gardine. Pranciškonus Vytautas įkurdino Kaune, Ašmenoje, Pinske, Drohičinė, Augustijonus Brastoje, Benediktinus senuosiuose trakuose. Papildomos donacijos – buvo suteiktos anksčiau įsikūrusiems augustijūnams medininkuose, domininkonams Lutske, Gardine, Naugarduke. Vytauto pastatytų bažnyčių skaičius buvo pustrečio kartų didesnis už jo gailus ir didikų kartu paėmus. Katalikybė įdėkti buvo padaryta gera pradžia. Vytauto darbą šią plotmę jau netgi amžininkai prilygino jo gailus krikšto akcijai, o vėlesniais karto šį vertinimą dar labiau išplėtojo tačiau viskas vyko dar labai paviršutiniškai. Parapijų skaičius didėjo lėtai. Vytauto laikais be jų taip ir liko ištisas regionas šiaurės ir vidurio Lietuvoje. 1410 metais vieno pranciškonų misionieriaus apskaičiavimu sukrikščioninta buvo tik apie 20 tūkstančių lietuvių. Pleisti krikščionybę nebuvo lengva. Neturtinga šalis negalėjo bažnyčiai skirti daug žemėvaldos, kunigai vietoje dar nebuvo rengiami – Vis dėlto reprezentacinė pusė buvo neblogai pasirūpinta, kadangi Vokiečių ordino propaganda skelbė, kad Lietuvos krikštas yra fiktyvus. Vyskupai užėmė pirmasias valstybės dignitorių vietas. Sudegus Vilniaus katedrai 1399 metais, Vytautas ją ne tik greitai atstatė, bet ir išplėtė. Tiek jo gailus 1387 metais bajorų – tiek Horodlis 1413 metų privilegija skelbė katalikybę viešpataujančią religiją. Luominės ir turtinės teisės buvo garantuojamos tik tai katalikams. Tik jie galėjo užimti naujai kuriamas dignitorijas valdovų domene. Galiojo draudimas katalikams tuoktis su stačiatikiais, nebent jei pastarėjai pereitų į katalikybę. Katalikų vyskupijų sukūrimas etnografinėje Lietuvoje buvo tik dalis katalikybės plėtimo akcijos visoje didžiojoje Lietuvos kunigaikštijoje. Rusų žemėse buvo ne tik statomos katalikų bažnyčios ir įkurdinami katalikų vienuoliai. 1404 metais Vytautas įsteigė Vladimiro katalikų vyskupiją, 1425 metais perkelta į Lucką. Po 1424 metų atsirado dar Kameneco vyskupija vakarų padalėje. Katalikų vyskupijas Vytautas norėjo apjungti į Lietuvos bažnytinę provinciją, tačiau popiežiams palaikant tradiciškai susiklošiusią padėtį, šių siekimų nepavyko įgyvendinti. Net ir Vilniaus vyskupija, kurios joks popiežių aktas nepriskyrė kokiai nors metropolijai, buvo įtraukta į Gniezno arkivyskupiją. Vis dėlto, net ir neorganizuotai savąją metropoliją, katalikų bažnyčia tapo Lietuvos valdovų konfesinę atramą prieš stačiatikiškąją gyventojų daugumą. Lietuvos sukatalikinimas valstybėje pakeitė tikėjimų santykį. Nuo šiol lietuvių konfesija darė įtaką rusams, o netvirkščiai, kaip buvo anksčiau. Katalikybę Vytautas pirmiausia suvokė ir taikė kaip politinę priemonę, puikiai suprasdamas jos teikiamas galimybės. Suprato jis ir jos pasauliai žiūros ypatybės, beje, praktiškai kaip politikas. Jau atlikdamas prieš mirtinę išpažintį, jis prisipažino, kad netikėjo sielos nemirtingumu. Tačiau žmonių užtarėję Dievo motiną, jis labai pasitikėjo ir diegė jos kultą. Iš Vytauto statytų bažnyčių senųjų trakų benediktinų pašvesta Šventosios Marijos apreiškimui ir šventajam Benediktui, trakų Šventosios Marijos apsilankimui, kražių Šventosios Marijos nekaltam prasidėjimui, perlojos šventajai Marijai ir šventajam Pranciškui Asyžiečiui, Kauno Pranciškonų, Raseinių, Veliuonaus, Kelmis, Šventosios Marijos dangun ėmimui. Vytautas sumaniai naudojosi patronato teisę. Popiežiai patvirtindavo vyskupais jo rekomenduojamus kandidatus. Tokie buvo ketvirtasis Vilniaus vyskupas Petras iš Kustynės 1414-1421, Pirmasis ir antrasis žemaičių vyskupai Motiejus 1417-1421 ir Mikalojus Džiežgavičius 1421-1453. Du pastarieji prieš tai buvo trakų klebonai, didžiojo kunigaikščio nuodėm klausiai. Motiejus tapo penktuoju Vilniaus vyskupu. Katalikų tikėjimas tapo Vytautų pasiekto europinio mentaliteto sudėtinę dalimi. Visą tai plito ir tarp Lietuvaus elitų. F. Pirmasis bažnyčių unijos bandymas. Vytauto pergalė vakaruose sustiprino Lietuvos padėtį rytuose ir lietuvių elito pozicijas didžiojoje Lietuvos kunigaikštijuje. Siekdami tai pabrėžti, ypač atsižvelgiant į neseniai nuslopintus tačiatikio opozicijos ir švitrigailos veiksmus – Jogaila ir Vytautas 1411 metų vasarą apkeliavo rusų žemės. Kelionės metu Vytautą aplankė iki tol jam labai priešiškas Rezanės kunigaikštis. Pskove sustiprėjo Lietuvos įtaka. Naugardas svyravo ir Vytautas spausdama šią respubliką atšaukė iš jos lengvenį. 1411 metais jis net deklaratyviai paskelbė Naugardui karą. Netrukus lengvenis galėjo grįžti į Naugardą. Su Naugardu ir Pskovu buvo sudarytos sutartys, įpareigojančio šias respublikas padėti Lietuvai, jei kiltų karas tarp jos ir Livanijos su ordinu. Aukso ordoje blogėjo Adygus padėtis. 1411 metais Dželal Adinas nužudė jau statytinį Bulatą. Tų pačių metų pabaigoje Ediga turėjo bėgti į Chorezmą, o 1412 metais Dželaledinas, remiamas Vytauto kariuomenės, įsigalėjo visoje aukso ordoje. Žalgirio mūšio garsas padėjo Lietuvai pasiekti šiuos laimėjimus, tačiau po jo sekė ir žinios apie mažai ką pakeitusią Torno taiką. Naugardo metraštininkai 1410 metų įrašuose pažymėjo didelius Vytauto ir Jogailos kariuomenių nuostolius. 1411-1412 metais Pasiekimai pasirodė esanti tik eilinė įvykių amplitudė didžiulėje Rusijos ir pietų tyrų erdvėje. 1412 metais jų pabaigoje nužudęs Dželal Edina aukso ordo sostą užgrūbė Edigo šalininkas Kerimberdis. 1413 metais aukso ordoje vyko vidaus kovos, kol 1414 metais iš Horezmo sugrįžęs Ediga Hanu padarė savo statytinį Čekrioglaną. Dželal Edinui valdant sustiprėję žemutinio Naugardo kunigaikščiai ir suartėjusiu su Lietuva Tveri, 1413 metais vėl pateko Maskvos įtakon. 1412 metų rudenį Naugardą turėjo palikti lengvenis. Nors ir susilpninta dygus, Maskva liko Lietuvai neįveikiama jėga Rusijoje. Lietuva dar tebe buvo puolančiojų pusė, tačiau realybė tapo tik ta padėtis, kurią Vytautas buvo pasiekęs prieš Varsklos ar žalgirio mūšius, o ne tie užmojai, kuriuos jis puoselėjo Varsklos katastrofos išvakarėse. Net ir mama Lenkijos rytuose Lietuva nebegalėjo pasiekti daugiau, nei buvo pasiekęs Algirdas. Lenkijos parama ir didžiosios Lietuvos kunigaikštijos konsolidacija – Tik pratesė tokią padėtį, bet norint pasiekti daugiau, jų nebeužteko. Ryškus Rusijos padalinimas į Maskvos bei Lietuvos valdžios zonas ir Lietuvos tapimas katalikišką valstybę sąlygojo padėtį vakarų rusų žemių stačiatikių bažnyčiuje. 1406 metais mirė Rusijos metropolitas Kiprijonas, sėkmingai lavravęs tarp Lietuvos ir Maskvos. Vytautas siekė, kad metropolitu būtų išventintas Polotsko vyskupas Teodozijus. Tačiau Konstantinopolis iš tradicijos labiau atsižvelgia į Maskvos norus – Metropolitu 1408 metais tapo graikas Fotijus. Vytautas reikalavo, kad Fotijus reziduotų Kijeve, tačiau pastarasis pasirinko Maskvą ir Vladimirą. Nenorėdamas prarasti įtakos ir pajamų, Fotijus lankėsi didžiojoje Lietuvos kunigaikštijoje 1409, 1411 ir 1412 metais. Išoriškai tuo lyg ir buvo tęsiama Kiprijonų linija – Bet Fotijoje aiškiai orientuojantis į Maskvą, tokia padėtis Lietuvos valdovų nepatenkino. Svarbiausių sritinių kunigaikščių pašalinimas keitė stačiatikių hierarchų padėtį Lietuvos valstybėje. Kunigaikščiai iš dalies globojo ne per didžiausią žemė valdą turinčius vyskupus. Iš dalies, tokiuose kunigaištijose kaip Polockas, dalinosi su vyskupais valdžia. Dabar daugeliu vyskupų globėjų ir bendravaldžiu, tapo didysis kunigaikštis. Į didžiąją Lietuvos kunigaikštyje įėjo reikšmingas Smolensko vyskupija. Stačiatikio opozicijos politinis nuslopinimas ir bajorų privilegijų 1387 ir 1413 metais skelbiamus katalikų luominiais teisiais vertė stačiatikių elitą ieškoti kompromisinių kelių savo padėčiai pagerinti. Atvira konfrontacija su Lietuvos valdžia, į kurią kreipė Fotijaus poziciją, aukštai stačiatikių dvasiškijai, atrodė neperspektyvi. Jis siekė suartėti su šia valdžia ir gauti iš jos savo padėties garantijas naujomis aplinkybėmis. Tokiomis sąlygomis fiskalinė Fotijaus politika, pajamų dalį nukreipianti į Maskvą, buvo neparanki tiek didžiajam kunigaikščiui, tiek ir stačiatikių hierarchams. Galbūt ir Vytauto inspiruoti vyskupai pasiskundė jam dėl turtinių fotijaus piknaudžiavimų. Vytautas tuo jau pat liepė savo pareigūnams suinventorizuoti stačiatikių vyskupijų turtą. Fotijus 1414 metais atvyko į didžiąją Lietuvos kunigaikštyje ir bandė susitikti su Vytautu, bet šis jų nepriėmė. Vytautas įvertinę susiklaušiusią padėtį ryžosi tęsti atskiros tačiatikių bažnytinės provincijos sudarimo, o ne visos Rusijos metropolijos užvaldymo politiką. 1414 metų pradžioje į Naugarduką buvo sukviesti didžiosios Lietuvos kunigaikštijos tačiatikių vyskupai, kurie įtekė Vytautui skundą dėl Fotijaus veiksmų. Į Konstantinopolį buvo nusiųstas prašymas paskirti Lietuvai atskirą Kijevo metropolitą. 1414 metų rudenį viskupai vėl suvažiavo – Vytautas į Kijevo metropolitus pasiūlė savo kandidatą įsimokslinusį ir vaisingai turtinantį tikybinę slavų literatūrą bulgarų vienuolį Grigalių Camblaką. Grigalius Camblakas, vėliaunio metropolito Kiprijono giminaitis, jau spėjo pasižymėti Graikijos, Bulgarijos ir Serbijos vienuolynuose. 15 amžiaus pirmo dešimtmečio antroje pusėje jis atvyko į didžiąją Lietuvos kunigaikštiją, kur parašė pagiriamą į žodį Kiprijonui. Šis kūrinys aukštinant Lietuvai palankų metropolitą siejo su juo patį autorių. Mat autorius kurį laiką buvo Nemcų vienuolino Moldavijoje viršininkas, o apie 1410 metus Vytauto sesuo Rimgailį, mozūrų kunigaikščio Henriko našliai, ištekėjo iš šios šalies kunigaikščio Aleksandro Gerųjų. Grigalius Samblakas iš esmės pritarė stačiatikių bažnyčios unijai su Roma ir, kaip rodo tolesni įvykiai, Vytautui tai irgi daug reiškiai autoritetingų kandidatų į metropolitus parinkimas Vytautų užtikrino stačiatikių viskupų paramą, tačiau Konstantinopolio patriarchas Eutemijus, tradiciškai priešindamasis atskiros Lietuvos metropolijos atnaujinimui, palaikė Fotijų. Veikė ir Maskvaus diplomatija. Atvykęs į Konstantinopolį, Grigalius Samblakas buvo ne tik nepatvirtintas, bet dar ir iškeiktas. Viena iš tokio Konstantinopolio nervingo reagavimo priežasčių buvo Serbijos ir Bulgarijos vyskupų autonomijos judėjimas siekia savrankiškai įsirinkti metropolitus. Bizantijos bažnyčia bijojo to ir Lietuvoje. Vytautas to siekdamas ryžosi kompromisui dėl konkretaus kandidato. 1415 m. kovo mėnesį suvažiavę vyskupai paprašė patriarcho paskirti atskirą metropolitą, nenurodydami asmens, bei sutikdami, kad juo gali būti ir graikas, o ne slavas. Pasiuntiniai gavo Liepos 20, vėliau rūpjūčio 15, pagaliau lakryčio vidurio terminą, tačiau jokie žinia iš jų netėjų. Suerzintas ir nematydamas vyskupų prieštaravimų, Vytautas patariamas gerai žinančio kanonų teisės ėjimus Camblako ryžosi galutiniam žingsniui. Naugarduko skaičiausiosios Marijos cerkvėje susirinko aštuoni vyskupai. Buvo Polocko Teodazijus, Černigovo Izaokas, Lutsko Dionizas, Vladimiro Jeronimas, Smolensko Sebastijonas, Holmo Haritonas, Turovo Eutemijus, kai kurie vienuolynų viršininkai, kunigaikščiai ir bajūrai. Jiems pirmininkavo Vytautas. 1415 m. lakryčio 15 dieną Grigalius Samlakas buvo išrinktas ir pašventintas Kijevo metropolitu. Susirinkimas pranešė Konstantinopoliui, kad ryšių su juo nenutraukė, bet suminėjo argumentus, kodėl tai pasielgė. Patriarchas Eutemijus ir metropolitas Fotijus į Naugarduko susirinkimo aktą atsakė prakeikimais samblako adresu. 1416 m. kovo mėnesį mirus Eutemijui šį prakeikimą pakartojo jo įpėdinis Juozapas II. Didžiosios Lietuvos kunigaikštijos tačiatikių vyskupijas užplūdo patriarchų aplinkraščiai skelbiantys samblaką atskalūnų. Grigalius samblakas gerai perprato padėtį. Šie kaltinimai buvo tik dingstis, pridengianti priešiškumą atskirai Lietuvos metropolijai. Į bažnyčių uniją Konstantinopolio patriarchas ir Bizantijos imperatorių žiūrėjo palankiai, bet tuo metu pačioje vakarų bažnyčioje šį klausimą užgožė svarbesnės problemos. Todėl unijos ir atskiros metropolijos faktoriai dar nesusiliejų. Būtent tokioje plotmėje pasireiškia vaisinga 15 amžiaus antrojo dešimtmečio Camblako polemika. Pagrindinis jos akcentas ištikimybė stačiatikybės dogmoms, o teologiniais retorikos požiūrių labai aukšto kultūrinio lygio ir erudicijos kūriniai. 1415 metais jis parašė tikėjimo išpažinimą – vėliau pripažinta visų rytų slavų stačiatikių. 16 amžiuje įtraukta į Maskvaus mėnesinius maldynus. Ištisa pamokslų virtinė buvo skirta atskiroms bažnytinėms šventėms. Didžiosios savaitės žodis, perdirbtas iš ankstesnio kūrinio parašyto dar Nemcų vienuolyne, šeštinių žodis, atsimainimo žodis, žolinė žodis, kryžiaus iškėlimo žodis, pagirimo žodis šventajam Demetrijui – Pagirimo žodis Stirnovo patriarchui Eutemijui. Nors Grigaliaus samblako retorikai Fotijaus prakeikimai negalėjo prilygti savo lygių, bet praktiškas jų efektas vertė Vytautą laviruoti. Jis turėjo leisti patskiroms vyskupijoms ir parapijoms pageidaujant bendrauti su Fotijumi. 1416 metų vasarą Ediga nusiaubė Kijevo sritį ir Voluinę ir tai dar labiau sutrikdė Camlako veiklą. Vis dėlto tų metų pabaigoje Vytautui pavyko į aukso ordo saustą pasodinti savo statytinį Jerenferdeną. Tai šiek tiek sustiprino Vytauto ir Samlako padėtį. 1417 metais laimėjo Dygos statytinis Dervišanas, tačiau tai jau nebedarė įtakos didžiausios Lietuvos kunigaikštijos stačiatikiams. Iš esmės Grigalių Samlakui, nors ir nelengvai, pavyko atlaikyti Fotijaus spaudimą. Konstanco susirinkime vėl buvo sugrįžta prie bažnyčių unijos klausimų. Jogaila ir Vytautas nutarė atskiraus metropolijos išgavimą susijęti su unija, todėl 1418 metų pradžioje Cemlakas buvo įsiūstas į Konstancą. Ten susirinkimų ir popiežiaus Martino penktojo akivaizdoje jis pasakė dvi programinės kalbas. Pasveikinimo žodėje popiežiui Martinui penktajam vasario 25 dieną, metropolitas sveikino bažnyčių unijos idėją ir prašė palankaus popiežiaus sprendimo tuo klausimu. Pagirimo žodėje susirinkimų tėvams, paskutinės vasario dienos, pritarimas unijai nebuvo konkretizuotas. Šiuo atveju Camlakas prisitaikė prie bendros situacijos. Tiek susirinkimui, tiek ir popiežiui apskritai siekiantiems unijos šiuo konkrečiu momentu būta svarbesnių reikalų. Susirinkimas ruošėsi įsiskirstyti. Tuo tarpu tiek Camblakui, tiek Vytautui reikėjo labai konkrečių sprendimų. Išoriškai labai spūdingas Grigaliaus Camblako pasirodymas Konstance nenulėmė jokių poslinkių. Konfliktinė situacija tęsėsi ir Vytautas nebenorėjo aštrinti santykius su Konstantinopoliu ir jo palaikomu Fotijumi, jo labiau, kad konfesinė trintis grėsė stačiatikio opozicijos atsinaujinimu. 1418 metais kai kurie rusų kunigaikščiai ir bajorai – išlaisvino kalinamą Švitrigailą. Visi šie įvykiai glaudžiai siejusi su bendraja Lietuvos politika Rusijoje. 1418 metų pradžioje Pskovas su Livonijos ordinu sudarė sutartį nukreiptą prieš Lietuvą. Vytautas šiek tiek atsigrėbė pietuose. 1419 metais jo statytinis Kaderberdis prieš Edygą pradėjo gana sėkmingą kovą užtrukusią iki 1420 metų. Abu jie žuvų ir 1421 metais aukso ardoje įsigalėjo palankus Vytautui Ulug Muhamedas. Savo ruoštų Fatijus ieškojo ryšių su Vytautu, tuo pačiu tylomis pripažindamas didžiosios Lietuvos kunigaikštijos tačiatikių vyskupų savarankiškumo siekius. Tokiomis aplinkybėmis Grigalius Samblakas tapo nereikalingas – ir iš politinės veiklos pasitraukė. 1421 metais Vytautas leido savo valstybėje veikti Fotijui. Grigaliaus Samblako veikla didžiosios Lietuvos kunigaikštijos bizantinę kultūrą praturtino aukščiausio lygio teologinės retorikos kūriniais. 15 amžiaus antrojo dešimtmečio politinės situacijos požiūrių Tai te buvo netin svarbus Vytauto žingsnis lydėjęs tik jo bendrąją katalikiškąją politiką. Suvienyta ir atskira didžiosios Lietuvos kunigaikštijos bažnytinė provincija buvo tik tolima Vytauto planų perspektyva, sąlygojama Romos ir Konstantinopolio politinių ėjimų ir priklausanti nuo daugelio konkretaus laikotarpio veiksnių. Tačiau Grigaliaus samlako epizodas buvo ir tam tikro lūžio momentas. Lietuvos politikas tačiatikių bažnyčios atžvilgių kažkuria dalimi buvo susieta su bendraja Europos kontesinė politika ir atitiko lietuvių elito pozicijų sustiprėjimą didžiojoje Lietuvos kunigaikštijoje. G. Pizus ir Konstanco politikos dešimtmetis. Torno taika nepatenkino nei Lietuvos, nei Lenkijos, nei Vokiečių ordino, nes jie buvo sudaryta išsekus karaivančių pusių jėgoms. Lietuvai tebeliko neįspręstas ir žemaičių priklausomybės ir jų sienų klausimas. Istoriškai kintančio žemaitijos ribus, tiek plintant žemaičių etnosui kuršių ir skalvių žemėse, tiek ir siaurinant jas kryžiuočiams, leido kiekvienai pusėje aiškinti jas taip, kaip tuo momentu buvo jai naudinga. Todėl dar vykstant karo veiksmams 1411 m. sausio mėnesį, Rumbaudas siaubė skalvą ir nesėkmingai bandė užimti ragainę. Kiek vėliau Vytautas pareiškė, kad Lietuvai turi priklausyti Jurbarkas, tai yra Nemuno žemupyje kryžiuočių užimto žemės. Išiškėjo lietuvių noras turėti Klaipėdą. Lietuvos pusėje Žemaitie vadino visą teritoriją ribojama Nemuno žemupio bei nevėžių ir laikė jos gyventojus lietuvių tautos dalimi. Vokiečių ordinas dabar kaip tik ėmė išradinėti genčių teritorijos kriterijus, kadangi senųjų popiežių ir Vokietijos imperatorių koncesijų vertė Lietuvai prieimus krikščionybės smuku 1411 metų pabaigoje Vytautą aplankęs buvę žemaičių vaitas Mykolas Kuchmeisteris žemaitijos ir užnemunės ribas stengėsi nukelti toli į rytus bei šiaurę, visus ištuštėjusius dėl karų plotus dykrą, priskirdamas ordinui. Vokiečių ordino diplomatija rėmėsi užkariavimo teisės, Iusbeli koncepcija – pravertusią jai dar 1358 metų Karolio ketvirtojo ir Algirdo darybose. Tuo tarpu Lietuvos diplomatija formavo etninės valstybės ir jos etninių ribų principus. Tarno sutartis numatė, kad Žemaitijos sieną turės nustatyti abiejų pusių susitarimai, reikalui esant kreipiantis į arbitrus. Vyriausiojo arbitru buvo numatytas popiežius. Tai stumė sienos sureguliavimą į plačių tarptautinių santykių plautmę. Neturinti tarptautinių ryšių, užgošta Lenkijos suzerenitetų ir dar neišauginusi atitinkamo lygio diplomatų, Lietuva iš karto atsidūrė pralaiminčiosios pusės padėtyje. Vytautui neliko nieko kito, kaip daugeliu atveju patikėti ginti savo interesus Lenkijos politikams. Tačiau kartu jis tengiasi išnaudoti tas progas, kai turėjau galimybę veikti pats o svarbiausia darė viską, kad realiai įsitvirtintų Žemaitijoje. Atkuriant gynybinę Nemuno žemupio sistemą, 1411 metais buvo atstatytos pieštvės ir vėlionaus pilys. Pastarojoje tilpo 400 vyrų įgula. Numatydamas, kad ginčas su Ardinu vienai par kitai pasieks Vengrijos karalių ir Vokietijos imperijos vietininką Zigmantą Liuksemburgą, 1411 metais jis tapo Vokietijos imperatoriumi, Vytautas aplankė jį 1411 metų pavasarį. Vokiečių ordinas pirmoje tų metų pusėje sumokėjęs du pirmuosius kontribucijos įnašus, trečiąjį įnašą numatytą lapkričio 11 dieną sulaikė. Kryžiačius labiausiai spaudė finansinė negale, tačiau jie savo veiksmus motivavo tuo, kad lietuviai ir lenkai nepraleidžia jų belaisim. Didžiuoju magistru tapęs veiklusis Henrikas Plavanas Įsiuntinėjo Europos valdovams skundus prieš Lietuvą ir Lenkiją, besijungiančią su turkais ir totoriais.